In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, al Deum que letificai juventutim meam. Judicame Deus, et dicerne causa meam de gente non santa, a fomen inico e doloso eroe mei. Quia tu es Deus, foi mea. Quare me repulisti, et quare trisis in cedo, et quare Tú me inimicus, emiten lucem tuan et veritatem tuam, ixam et duxerum, et duxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, ad Deum cui edifica juventutem meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare me Espera in Deo con analogo confita vorrire, salutare ultus me et Deus meus. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto, secutane in principio nuca in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, as Deum quiletifica juventutim meam. adiuturum nostrum in nomine Domini, qui fici celum et terra. Confitior Deo onnipotenti, veate Maria semper Virgini, veato Micaeli Arcangelo, veate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paolo, omnibus santis et voves fratis, quae peccavi nimis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ido precor beata Maria semper virgine, beato Micaele Arcangelo, beato Gione Baptista, santos apostoles peto et Paulum, omnes santos et voves fratis, ore pro me ad dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimisis peccatis tuis, perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus Santis et Ibe Pater, Que peccavi conditatione verbo et opere, et opere, mia culpa, mia culpa, mia máxima culpa. Y Dios precor Beata María Semper Virgine, Beato Micael Arcángelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apóstoles Pedro y Paulo, omni santos et te pater, ore pro dominio Dominum un nuestro. Miserator bestri omnipotens Deus, et in misis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum triva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus verificanos, el ples tua leta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, exaltare tuum da nobis. Domine, exaute orationem mea, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et con spiritu tuo oremus. offre nobis quesumus in Domini, iniquitatis in nostrat, ut ad santam santorum purus meriamur, vos introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus se Domine per meritam santorum tuorum, cor licaic sunt, et omnium santorum, ut indulgere nieris omnia peccata mia. Amen. terribilis es locus iste, ic domus Dei es e porta celi, et vocabitur aula Dei. Quand iletta tabernacula tua, Domine, virtutum, concupicit et deficit anima mea in atia Domine. Gloria Patri et Filio de Spiritus Sancto. Terribilis es locus iste, ic domus Dei es, et porta celi, et aula Dei. Evocavitur aula Dei. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, capitolis peccata mundi, succipe de precazione nostra, qui sedes ad esteram patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus Vobiscum et cum spiritu tuo oremus. Deus, que nobis per singulus annos iuius santi templi tui con reparas dien, e sacris semper mistetius representas in columes, ex saute preces populi tui, et presta, ucus quis hoc templum beneficia pediturus ingreditur, conta se impetrasse letetur. Per omnium nostrum, Jesu Christo, filium tuum, Cuite convivite regno unitate Spiritus Espíritu Deus, Dios, peronia secula seculorum. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía, He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y dirigirá su tabernáculo entre ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos. Y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo porque todo esto es ya pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono, y aquí que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Graduale locusistia Deo factus es inestamibile sacramento irreprensibilis es, Deus qui astat angelorum corus, exaude preces servorum tuorum. Alleluia, Alleluia, adoravo ad templum santum tuum, e confitevor nomine tuo, Alleluia. Bonda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas dignito, Itame tua grata miserazione degnare montare, un santo evangelio evangelium tuum, degnam vali annunciare, per Cristo Domino nostro. Amen. Dominus obiscum et con spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio secondo San Lucas. Entrando attraversò Gericò, Había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Hacía por ver a Jesús, pero a causa de la muchedumbre no podía, porque era de poca estatura. Corriendo delante se subió a un sicomoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando llegó a aquel sitio levantó los ojos Jesús y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy me hospedaré en tu casa. Él bajó a toda prisa y le recibió con alegría. Viéndolo, todos murmuraban de que hubiera entrado a alojarse en casa de un hombre pecador. Zaqueo en pie dijo al Señor, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado en algo, le devuelvo el cuádruplo. Le dijo Jesús, hoy ha venido la salud a tu casa por cuanto este es también hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la sede de los obispos de Roma, del Papa, y es un signo de permanente amor y de unidad con el romano pontífice. Es celebrar la casa de Dios en la tierra, la unión del cielo y de la tierra. Por eso hemos leído en el Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engrana para su esposo. Jesús ha levantado en Pedro su iglesia y esta iglesia camina hacia su gloria aquí en la tierra, hacia, por tanto, un nuevo cielo y una nueva tierra, para que se produzca el reino glorioso de Cristo en la tierra. Esta verdad, que es un dogma, se niega en la misma iglesia de Cristo porque no hay fe. Ni la jerarquía ni el pueblo católico creen en la palabra de Dios. Solo creen en lo que hay en sus inteligencias humanas. Por eso el mundo ve perplejo lo que pasa en Roma ante un hombre que no sabe hablar la verdad, un hombre que comulga con el pecado que lo justifica, que lo exalta y que va a llevar a toda la iglesia hacia la gran división, a la gran cisma. Se va a producir un nuevo sínodo que no va a ser de Dios, porque ya pocos ministros son de Dios, porque es convocado por un hombre que no es de Dios y para un fin que es en contra de la ley de Dios y de su voluntad. Y ese sínodo no va a dar luz al hombre, sino que va a arrasar con los dogmas y por tanto va a producir el gran cisma. Y la ira de Dios será oída en todo el mundo con el gran aviso. Todo está montado para hacer este sínodo, que es un plan para alterar toda la ley de Dios y por tanto para producir el mayor caos en el mundo y en la iglesia. Se va a deshacer todo lo cerrado, todo lo espiritual, para levantar oficialmente la iglesia que quiere el anticristo se va a dañar toda la ley divina de una manera oficial, pública, para así poder iniciar el gobierno mundial a cargo del anticristo que pronto va a aparecer. Pero la iglesia de Cristo va hacia otro camino porque la iglesia de Cristo no es de este mundo. Está en este mundo, en un mundo entregado al pecado, en un mundo maldito por las obras del demonio, pero no es de este mundo, sino que es espiritual. Es para un mundo espiritual y glorioso y por eso estamos en el tiempo de la justicia divina, en donde se hace la selección entre almas, se divide almas que son del demonio, almas que son de Dios, se hace separación del trigo y la, cizaña. Durante veinte siglos el trigo y la cizaña han estado juntos, han permanecido juntos, pero ahora viene la cosecha, porque Dios quiere su iglesia. Dios no quiere más la soberbia del hombre, no quiere los planes del hombre en su iglesia, no quiere la destrucción que el hombre con su pecado ha producido en su iglesia en estos veinte siglos. En la iglesia unos han trabajado por el bien por hacer las cosas como Dios quería y otros han trabajado por el mal, por hacer las cosas como el demonio quería. Pues la iglesia terrena es una iglesia de hombres, no es una iglesia perfecta, porque existe el pecado de los hombres. La iglesia es santa, la iglesia es perfecta en sí misma, porque es el cuerpo de Cristo y Cristo es santo y perfecto. Pero la iglesia es, está conformada por la unión de almas con Cristo. Esas almas en la iglesia terrena, en este mundo, nacen en pecado original y sus vidas poco a poco se van perfeccionando en la medida en que van quitando ese pecado como hemos leído en el Evangelio, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por lo tanto, la iglesia terrena es una iglesia donde hay almas que a pesar de que tienen la gracia, a pesar de estar bautizadas, después siguen cayendo en el pecado, siguen cayendo en la perdición que trae el camino del pecado y su obra. El hombre está perdido por el pecado y Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, lo que estaba sin rumbo, lo que no tenía un sentido a la vida. Y la iglesia es lo que da sentido a la vida de todo hombre, así sea el mayor pecador. Por eso, en este mundo de hoy, en que la jerarquía no cree en nada, no está dando sentido al mundo, no está poniendo un norte a ese mundo pecador, no está poniendo un fin divino a esa humanidad que vive en el mundo y que está en el mundo y que está perdida en las cosas del mundo. Y por eso eso atrae más la ira de Dios sobre la iglesia y sobre el mundo. Es la iglesia la roca fundamental, la piedra viva, en donde todo hombre tiene que instalar, tiene que levantar su vida humana, porque la iglesia es la obra del Espíritu Divino y por tanto es la obra de todo hombre que quiera amar a Dios y que quiera ser espiritual en esta vida humana. Y por eso contra la iglesia se levantan muchas cosas, muchos caminos espirituales falsos, muchas religiones, muchas sectas que quieren ser también, quieren imitar a la iglesia en este aspecto de la vida espiritual. Solamente en la iglesia está la verdad, está el verdadero camino y solamente en la iglesia el hombre se puede salvar y se puede santificar, puede dar un sentido a su vida que yace perdida en las cosas de este mundo. Cuanto más el hombre se sumerge en las cosas materiales, en las cosas humanas, más el hombre pierde el sentido de su vida porque el sentido de la vida solo, solo está en lo divino, en lo espiritual, en la verdad que viene de Dios. En un mundo donde prevalece el pecado hay muchas verdades, verdades humanas, verdades naturales, verdades materiales, que no dan sentido a la vida. Uno puede formar una familia, y sin embargo no encontrar el sentido a su vida, porque lo humano, lo natural, no da el quiz de la vida, el por qué estoy en este mundo, el para qué he nacido, para qué Dios me ha creado. El sentido la vida, la razón de la existencia de cada hombre se encuentra en Dios, en la mente de Dios, en la obra de Dios, en el llamado que Dios hace a cada alma. Dios crea a cada alma para algo divino, para una obra que Él quiere que ese alma haga en esta vida, en su vida humana. Y cada alma debe descubrir para qué está en este mundo, para qué vive. Y eso se descubre luchando contra el mal, batallando contra el demonio, contra el pecado, luchando contra los poderes de este mundo que yace en las garras del demonio. Estamos celebrando hoy esta gran fiesta, que es la fiesta del Papa, que es la fiesta de la Iglesia, que es la fiesta de todos los católicos viendo, observando en Roma y en las parroquias cómo los católicos, cómo la iglesia está yace en una profunda oscuridad, en un gran confusionismo, donde se ha perdido el norte de la verdad, donde nadie quiere entender la verdad ni escucharla, ya nadie la busca. Todos están buscando las cosas propias de este mundo, cosas políticas, económicas, culturales, pensamientos humanos, lenguajes humanos, el estar bien con los hombres, el quedar bien con los hombres, para hacer cada uno su negocio aquí en la tierra, para vivir buscando un fin humano, un fin material, un fin natural a su vida humana. Vemos una iglesia en donde se ha liquidado, se ha finiquitado, se ha destruido el fundamento de la iglesia que es el papado. Se ha hecho renunciar al Papa verdadero, Benedicto XVI, y han puesto a un hombre que solamente le interesa lo que hay dentro de su mente humana y solamente va buscando en la vida, su vida humana, sus obras humanas, el quedar bien con el mundo, el estar pendiente solo de lo que a él le agrada, de su voluntad humana, de sus sentimientos humanos. Este hombre que usurpa el papado no está pendiente de las cosas de Dios, de los intereses de Dios, de buscar la gloria de Dios. Por eso, lo que hay en Roma va hacia el camino de la total destrucción, de la total división, con un gran cisma. Y pocos lo entienden así, pocos lo ven porque la mayoría está contentísima con este hombre. Se han vuelto ciegos con la mentira, con el lenguaje que les enseña este hombre las acciones de Roma, los herejes romanos, no dan el amor santo, no dan, se hace, todo para destruir la ley de Dios. produce un camino ancho para todo el mundo y altera todo lo sagrado, todo lo espiritual que hay en la iglesia. Y lo que se produce en Roma es una preparación para el anticristo, para levantar la iglesia que el anticristo quiere para su gobierno en el mundo, un gobierno de abominación. Sacerdotes perversos están haciendo alianza con los poderes del mundo para destruir, para anular la ley que Dios ha dado al mundo y se va a declarar que lo que dice esa ley de Dios, los mandamientos de Dios, no es verdadero. Se va a afirmar que el pecado es el camino para todo hombre en este mundo. Y aquel que no profese esta nueva religión, estas nuevas leyes, se le va a perseguir y se le va a dar muertes. Cristo ha venido por los que estaban perdidos, pero Cristo no puede rescatar a los que no quieren salir de sus pecados, a los que no ven sus pecados, a los que no quieren arrepentirse de sus pecados, a los que ponen sus pecados por encima de la verdad de Dios, de la ley de Dios, del mismo Dios. Hoy la gente vive en sus pecados, sobre todo en su pecado de soberbia, creyéndose justos y santos en su mente humana, por lo que viven y por lo que piensan, y no ven sus pecados, no atienden al pecado como pecado, sino que lo sirven y lo ponen por obra para hacer que los hombres vivan y e emiten a gente que esté en su pecado y que obre su pecado. Hoy el pecado es el norte de la mayoría de la gente. Ve, hoy la gente ve el pecado como un valor, como un signo, como una obra que hay que hacer en la vida. Y por eso se está llegando a la blasfemia contra el Espíritu Santo en donde no hay perdón de Dios, porque la gente quiere seguir en sus pecados y ve sus pecados como la verdad en sus vidas. Cristo que vino a por los pecadores no puede salvar a aquel que no quiere ser salvado, que quiere seguir en su pecado, porque Cristo es no solamente misericordia, también es justicia. Y cuando el Señor viene a buscar lo que estaba perdido, está haciendo no solamente una obra de misericordia, sino de justicia, ya que sus almas las ha creado Él y por lo tanto Él tiene derecho a ponerles un camino de justificación, de salvación, un camino en que el alma vea su pecado, luche contra su pecado y quite su pecado por amor a su Creador. Como hoy la gente vive perdida en su vida humana, en sus ideales humanos, en su lenguaje humano, en sus obras materiales, humanas, naturales, entonces tampoco después sabe lo que es ser iglesia, lo que significa la iglesia, lo que es la iglesia para Dios y hacia dónde va la iglesia cuál es el camino de la iglesia en un mundo donde se lucha en contra de lo que Cristo ha levantado en Pedro. Pidamos a la Virgen María que nos enseñe a amar la iglesia, a hacer la iglesia que Cristo quiere y a obrar en la iglesia la voluntad de Dios. Credo in un Deum, Patrum omnipotentem, factore celi et terra, visibilium ognum et invisibilium, et unum Dominum Jesu Cristo, Filium Dei, unigenitum, et ex Patrinatum ante onnia secula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consustancialem Patri, porque onnia fatta sum, qui proter nos omnes et proter nostra saluti descendin de celis et incarnatus es de spiritu santo ex maria virgine et homo factum es crucifixus est iam pro nobis sub pontio pilato passus et sepultus est resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in celum sedet ad esteram patris et iterum ventrunes cum gloria iudicare vivos et mortus, cuius redinore in infinis. Et in Spiritu Santo, Dominum et vivificante, cui es Patre et Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladorator et cum glorificator, colocutus es per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma, et in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi in seculi. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Domine Deus, in simplicitate cordis mei letus sotuli universa et populum tuum, qui repertus es, vidi i igenti Claudio, Deus Israel custodit iunc voluntatem. Alleluia. Suscipe pesante Pater Omnipotens Eterne Deus, ac Immaculata Nostiam, con ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro onibus circunstantibus et pro onibus fidelibus Christianes, bibis aquae defuntis, ut mietilis proficia, a salutin in vitan eternan. Amen. Deus, qui manes sustantia denitate mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, tanovis prius acquit vinim mistitium, eius immunitatis esse consortis, quo immunitatis nostri fieri, tignatus es partices, Jesu Christo, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivite regna, nutate Spiritus Sancti Deus, per secula seculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicen salutaris tuan deprecantes clemensian, un in conspetto divine majestatis tuel, pro nostro tios mundi saluti, cum odore subitatis accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, susipamo a te, Domine, ex si fia sacrificium nostrum in conspetto tuo odie, ut placiat tibi, Domine Deus. Amen veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et te benedic, hoc sacrificium tuo santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam voce laudis et narren universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloria tue ne perdas, cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita mea. In corum manibus iniquitate sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, tridime me in miserere me. Pes meus esteti indirecto in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut in principio, et nunc sempre, et in secula saeculorum. Amen. Sucipe Santa Trinitas a ac oblationem quantibi offerimus o memoriam passionis, resurrectiones et attentiones Jesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, e veate Johannes Battista, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Istorum, et omnium Santorum, utilis profitia ad honorem novis altenas salutem, et ili pro nobis in tracetere dignetur in celis, quorum memoriam agimus in terris, preuntem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestro sacrificium acceptabile fia pur Deum Patem Omnipotente. Sucipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudem et gloriam nomine sui, ad utilitate coque nostra, dotus que sue sante. Amen. Domine precibus nostris, ut cucunque intra cuius eius, cuyos anniversarium dedicationes dien celebramus, amitum continemur, plenativi ante perfecta corporis et anima, devotione platiamus, ut dum nec vota presensia redimus et eterna premia te adjuvanter pervenire mere amor. Per Domine nostro, Iesu Christo, Filium Tum, qui te convivita regna, in unitate Spiritus Sancti Deus per saecula saeculorum. Amen. Dominus Bobiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, Graças sagamos un Domino Deo nostro, digno nel giusto nes, vero digno nel giusto nes, e con ex salutare nos divi sempre tu che grazie sagere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui con unienito, Figlio tuo e Spirito Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae Contenen de tua gloria, reblante te cretimus, hoc de Filio tu, hoc de Espíritu Santo, sin diferencia Discretiones, sentimus, ut in confessione veres in viterneque ditatis, et in persones propietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam laudant angeli, atque arcangeli, cherubim, quoque fin qui no clamare quotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Osana in excelsis, benedictus qui venit in nome de Domini, Osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut iacet avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata livata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adonare, regere dinieris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro, Benedetto XVI, et antisti nostro, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice, fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulumque tuarum, et omnio circunstantium corum tibi fidis cunitaes in notta devotio, procubus tibi offerimus, vel cui tibi offerum, hoc sacrificium laudes processuis qui omnibus pro redemptionem animarum suarum pro spes salutis et in communitate sue te vic redum vota sua eterno deo vivo et verum communicantes memoriam veterantes in primis gloriosis semper virginis mariae genitrices dei et domini nostri jesu christi sed evatorum apostolorum ah, martyrum tuorum Petit et Pauli, Andreei Jacobi Joannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Adei, Lini Cleti Clementis, Sistico Corneli Cipriani, Laurenci Crisogoni, Joannis et Pauli, Cosme et Damiani, et ognum santorum tuorum, quorum meritis precipusque concedas, ut in omnibus protectiones tuem unemul acusiliu, preunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche editur oblazione in servitutis nostri, set et cunte familie tue, quos sumus domine, u acipies, sacipies, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af eterna nationem nos eripi, et in retorum tuorum, jubias grega numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen qua oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus, et sanguinis fiat l'Eltissimi Fili Tui, Domini nostri, Iesu Christi, qui, pride quam Pater Retur, accepit panem in sanctas ac venerables manus suas, et levatis oculis in cielo ad te patens patensio omnipotenti, tibi gratias sagens benedixit, fregit, te dit discipulis suis in dicens, accipite et manducate es hoc omnes. Hoc es enim corpus meum. simili modo pos quam cenatum es accipio et setum preclaro in santas ac venerables manus suas et in gratias agens benedixit te dedicu discipulis suis dicens accipite et vivite se omnes ic es in calis sanguinis mei nove et eterni testamenti mistitium fidei qui pro et pro multis se fundetur in se missione un peccatorum ecco tu cusque in facilitis in mia commemorazione facetis und des memores domine nos servitui et del plestu a sante justi christi fili tui domine nostri tam via de passionis nec noc et ad inferis resurrectionis sed in celos gloriosi attentionis offerimus plecare majestatis tuae de tuis donis sacdatis ostiam puram, ostiam santam ostiam immaculatam panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue supra quae papixu accedeno vulto respicere digneris et accepta vere sic ut accepta vere dignatus es munera puri tu iustiabel et sacrificium pater ca nostri abre et cultivi ot sumus sacerdos tuus melchisedec santo sacrificium immaculata nostia supplices te logamos, omnipotens deus iubeque per ferri per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum in conspetto divinae majestatis tui, ut quoco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui corpus et sanguine sum serimus omni venerazione in celesti et gratia replia amor per Christum dominum nostrum amen memento essi an domine famulorum famulum tuarum qui nos petiserunt cum signo fide et dormium in sonno pacis Isis in Domine Tonius, in Christo, quae locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias de precamor, per unde in Christo, Dominum nostrum. Amen. Novis quoque peccatoribus, familis tuis, in temulitud de miseracion entuaron, esperantibus, parten aliquan, et societate donae dineris, cum tuis santis apostoles et martiribus, et cum Giovanni Stefano Mattia Varnaba, Ignacio Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Nieta Cecilia Anastasia et Ornibus Santis Tuis, intra coronos consorcium non estimator meriti, sed venie, quesumus l'artitul admite, per Christum Dominum Nostrum, por ec onnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, benedicis, et prestas nobis. Per isum et cum iso et in iso est divideo Patri onnipotenti in unitate Spiritus Sancti. Onis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divinae institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regium tuum, fia voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis odie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a Libra nos quesmus domine af omnibus malis praeteritis presentibus et futuris et intercedente beata gloriosa semper virgini Dei genitrici Maria cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis da papisio pacini in Dievus nostris utope misericordiae tui adiuti et a peccato simis semper libere et af omni perturbatione in securim. Per eundem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tum, qui te convivite regna in etate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine, sin semper boviscum, et cum Spiritu Tuum, et comixtio et consacaxio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, et fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui disisti apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem viando vobis. Pacem. De respicias peccata mea, sed fide in ecclesi tue, e anche secundum voluntatem tuam pacificare, e qualunare digneris, qui vis regnas Deus per ogni secula seculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per morte in Tuan mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus e sangue del Tum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis sempre mandatis, et a te nunca separari permites, quic un eode Deo Patre, et Spiritus Sancte vivis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per celus corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indignus sumere, presumo non mi impropeniat in judicio, net condenatione, se potuo petate prosit mi lutamento mentis et corporis, et amedelam percipiendam, que vivis regnas cum un Dio Patri, in unitate Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Panem celestia cipian et nomen Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in resutetum meum sed tantum di verbo et sanabitur anima mea corpus omni nostri Jesu christi custodat anima mea in vita aeternam amen qui retivant domino pro omnibus qui retivit mi calicien salutaris accipian in nomine domini invocavo Laudans symbolum vocabo, Dominum et affini mitis mei salvus ero. Sanguis omni nostri Iesu Christi, cui sua anima mea in vita aeterna. Amen. Quodores sumus in tamene puramente capiamus et mundus temporali fie nobis remedium sempiternum corpus tuum domine quod sum siete sanguinis quem potavit aderat viceribus meis et presta ut in me remaniat celerum macula quem pura e santa revicerum sacramenta qui vis regnas in saecula saeculorum amen Dominus vobiscum et cum spiritu tuo Deus, qui de et electis lapidibus eternum majestati tua. Preparas habitaculum, auxiliare populo tuo supplicante, ut quod ecclesia tue, corporabilibus proficit spatis spiritualibus amplicetur aumentis. Per omnium nostru Iesu Christo, filium tuum, qui te convite regno et spiritu sancti deo per omnia saecula saeculorum amen dominus vobis cum et cum spiritu tuo ite misa es deo gratias placet tibi sancta trinitas os qui servitutis me et presta o sacrificium quoto quis tuae majestatis indignus autuli tibi et acceptabile mihi et omnibus pro ilut illud autuli sit in miserantel popisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos unipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo in Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi Domine. In principio era verbum et verbum era apud Deum et Deus era verbum eran in principio apud Deum, per iso fatta sun, es in eiso fattun es in il, quod fattun es, in eiso vita era, et vita era lus hominum. Et lus in tenebris luce, et tenebriam non comprenderum, fuit homo misus a Deo, qui nomen era Ioannes, ic venit in testimonium, ut testimonium per iberes in de lumene, ut omnes crederem per illum non era ille lux sed testimonium per in de lumine era lux vera quia illuminat omnem hominem brillante in hoc mundum in mundu erat et mundus per factunes, factum et mundus eon non cognovit in propria venit et sui eon non receperum quod coatum receperum eon, titites potestatem filius Dei fieri is creont in nomine eius că nu nec sanguinis, nec vis voluntate carnis, nec de voluntate vidi, sec es Deo nati sum. Et verbo caro factum et en in nobis, vidimus gloriam gloria gloriam quasi unigenitea Patre, plenum gratia et paritatis. Deo, gracias.